Bu gunohlar ichida kattalari bor. Gunohi kabiralar. Shu gunohi kabiralardan ijtinob qilib o'zingizlarni chetga olsanglar deydi Alloh taolo, boshqa xatoinglarni kechiramiz deydi. Va mudholan kalima mufassirlarning mana tafsiri jannatga biz dohil qilamiz deydi Alloh taolo. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gunoh kabiralar ichida katta gunohlarning ham ichidagi eng kattalarga ishora qilib aytdilarki mana bu hadisi muboraklarda muttafaqun alayhi hadis imom buxoriy imom muslimni rivoyatlarida keltirilgan jomi sahihlarda katta gunohlarning ichida ham eng kattasi narsalarni osib ko'zmonchoq va hokazo boshqa narsalarni osib shuni saqlaydi meni sayyoramni yoinki uyimni saqlaydi yoinki boshqa deb farzandimni saqlaydi deyish bu gunoh kabiradir bizga rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'llanma berdilarki biror bir narsa ajablantirsa uyi bir uyini kirgan vaqtida xursand bo'lib uyi bir ajabga solsa mashaalloh la havla va la quvvata illa billah desin deb ta'lim berganlar Qur'oni Karimda ham sura Kafda "Valaula izzahalta jannata taqulta ma Allahu la havla va la quvvata illa billah." Shuni aytsang bo'lmasmidi bog'ingga kirgan vaqtida? Bog'da yo uyi ajablantirsa, mana bu kalimani aytishlikni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga mashru qildi. Xullas birodarlar, qaysi narsa islomda mashru bo'lgan bo'lsa, biz tashaganmiz. Qaysi narsa gunoh bo'lsa, shu narsani olganmiz. kishining jasadi va aqli haqidagi taalluqli bo'lgan gunoh kabiralar nohaq odam o'ldirishlik gunoh kabira insonning jasadiga taalluqli insonni yondirib azob berish yo biror hayvonni yondirib azob berishlik zaif kishilarga zo'ravonlik qilishlik insonning jasadi va bu aqliga taalluqli bo'lgan narsalar zaiflar kimlar kiradi yetimlar o'zining oilasi va ba'zi bir o'quvchilari yoyinki bir xodim xizmatkorlari mana bularga zabondaroz bo'lib zo'ravonlik qilishlik zulm yo'liga zaif hech narsa deyolmaydi deb zulm yo'liga o'tishlar bular gunoh kabiralardir hatto dobba minadigan markablari jonli bo'lgan shularga ham zulm qilishlik zo'ravonlik qilish bo'lmaydi deydilar g'iybat chaqimchilik ya'ni namima aslida nima naqlul kalami fitna fitna uchun yomon gaplarni tashib yurishlik Bu gunoh kabiralardandir. Mast qiluvchi ichimliklar uning nomi nima bo'lishligidan qat'i nazar. Mast qiluvchi ichimliklarning hamma turli nomlari, xoh o'zbek tilida, xoh boshqa ajnabiy tillarda bo'lsin, hammasi gunoh kabiralardir. Zahar ichishlik hayotdan bezor bo'lib gunoh kabiralardandir. To'ng'iz go'shtini yeyishlik yo o'laksani go'shtini yeyishlik zaruratsiz ya'ni muzdar bo'lgan holatda mana darslarimizda aytganmizki inson ochidan o'ladigan soat kelgan vaqtida harom bo'lgan o'laksani go'shti to'ng'iz go'shtlari nima bo'ladi halol bo'ladi ma'lum bir miqdorda hayotni saqlab qolishlik uchun zarar qiluvchi ichimliklar bular gunoh kabiralardir Bularning ichiga birodarlar gunohi kabiralarni ichiga afyun va duxon bu hamma kashandaliklar shular kiradi birodarlar. Bular hammasi insonga zararligini musulmon va kofir tabiblar hammasi tan olishgan. Umri bo'yi kashandalik qilayotgan odam ham buning zararini bilib turib kashandalik qiladi. Bu narsalar hammasi gunoh kabiralardir. Xususan gunoh sag'ira deb da'vo qilgan odamlar gunoh sag'ira davomiy qilishlik bilan gunoh kabiraga aylanadi. Davomiy deb nimani aytadi? Shu kashandalik mabodo davomiy gunoh sag'ira dunyoda bitta bo'lsa, shu kashandalikdir. Chunki davomiy narsa boshqa narsa yo'q birodarlar. mabodo bir dona davomiy gunoh gunohi sag'ira deb davo qilganlar bo'lsa shu kashandalik davomiy bo'lgan gunoh sag'ira bo'ladi mabodo takror aytamiz gunoh sag'ira deganlarning davosida botil bilan jidol janjal qilishlik o'zi gapirayotgan so'zingiz nohaq haqqa qarshi chiqishlik uchun nohaq so'zingiz bilan kurashmoqchisiz o'zingizni ra'yingizni bunyodga chiqarishlik uchun Bu gunoh kabira birodarlar. Odamlarga zulm qilishlik, haqni inkor qilishlik, haq bo'lganda g'azabi kelishligi gunoh kabiradir birodarlar. Musulmonlarga takror hali aytib o'tdik, la'nat aytishlik, sahobalarning bittalarini so'kishlik, qaysilarini bo'lsa ham ko'plarni so'kishlik albatta gunoh kabira lekin bitta sahobani bo'lsa ham ajratib so'kishlik bu gunoh kabiradir takabburlik qilishlik ujub va tajassus odamlarni doim tekshirib odamlar sizga aytmoqchi bo'lmagan aytmoqchi emas bir gapni shuni quvib yurib kutishtirishlik deyapti alloh taolo hammasi oyat hadisdan dalillar keltirilgan birodarlar hokim oldida biror bir musulmonga ozor berishlik uchun uni yomonlab gapirishlik ya'ni quvvati yetadigan zulmga quvvati yetadigan odamni g'animat bilib o'zicha g'animat bilib shu biror bir musulmonga zarar yetkazsin deb shuni boshqacha qilib gapirishlik timsol va suratlar bular hammasi gunoh kabiralar zarurat bo'lganlari mustasnodir birodarlar zarurat bo'lganlar guvohlik shunaqa o'rinlarda inson o'zini tasvirini hujjat qilishlikka hojat tushib qoladi moldagi gunoh kabiralar yetimni molini yeyishlik gunoh kabiradir qimor uning nomlari qaysi tilda bo'lsin turli tuman bo'lgan hammasi haromdir. Bular gunoh kabiralardir. Yo nasib, ya'ni hozirgi vaqtda juda ko'p qimorni turlari chiqqan. Ular masalan biror bir yutuq chiqishlik uslubida qo'llanadi. Bular hammasi gunoh kabiradir. O'g'rilik gunoh kabiradir. Qat'at tariq yo'l to'sarlik qilishlik gunoh kabiradir. Molni zo'ravonlik bilan tortib olishlik va rishva poraxo'rlik bular gunoh kabiradir o'lchovlarni kam berishlik bular gunoh kabiradir al yaminul g'amus ya'ni biror martabani qo'lga keltirishlik uchun yo molni qo'lga keltirishlik uchun yolg'on Allohning nomiga qasam ichishlik gunoh kabiradir Ba'zilar Allohning nomiga qasam ichadi, biror foydani qo'lga keltirishlik uchun yoki biror martabani qo'lga keltirishlik uchun. Mana bu gunoh kabiradir, birodarlar. Bay oldi sotdilarda hadia aldash, ahdlarga vafo qilmaslik. Birinchi darsimiz avvalda aytganimizdek, yolg'on guvohlik berish va va tadbir haddan tashqari isrof qilishlik bular hammasi molga taalluqli bo'lgan gunohga beriladi. vasiyatni bilan zararlantirishlik masalan o'zini bir qarzi yo'q edi biroq birov qarzi yo'q ediyu shu qarz bor deb merosxo'rlardan merosni kamaytirishlik uchun biror bir qarz bor yo'q qarzni qarz bor deb vasiyat qilishlik bular vasiyatni bilan zararlantirishlikka kiradi va guvohlikni bekitishlik tillo taqinchoqlarni er kishilar taqishligi bu gunoh kabiralardandir va libosni hujralib yuradigan darajada kiyish oshiqni bekitadigan darajada kiyishlik bu gunoh kabiradir ibodatlardagi gunoh kabira namozni tark qilishlik yoyinki uzrsiz vaqtidan tahir qilishlik zakot bermaslik ramazonda uzrsiz ro'za tutmaslik hajga qodir bo'lib turib haj qilmaslik Alloh yo'lidagi jihoddan qochishlik, ya'ni jon bilan, mol bilan, til bilan bo'lgan jihodlardan va juma namozini tark qilishlik. Amri ma'ruf, nahi munkar buni qodir bo'lgan odam tark qilishligi. Bavildan o'zini ehtiyot qilmaslik. Ya'ni bavldan ehtiyot qilmaslikni buni turi ko'p birodarlar ba'zi kishi o'zini tozalamasligi yoyinki u bavldan ehtiyot bo'lmaslik mutlaq hozirgi dinsizlarga o'xshagan bavldan hech qanday ehtiyot bo'lmasligi ya'ni o'zini tahoratxonaga kirganda ehtiyot qilmasdan shu yerda kirib chiqishlik yo bo'lmasam poklamasligi bavldan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ehtiyot bo'lishlikka buyurdilar jamoat namozlarini ham birodarlar uzrsiz tark qilib qo'yishligimiz bu gunoh kabira kiradi chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam do'st tutardimki bir kishini imomga imom bo'lishlikka buyursamda jamoatga chiqmaganlarni uylarini yondirib yuborsam deganlar shuning uchun gunoh kabiralarga kiradi bularning hammasini mabodo biz dalil bilan aytsak uzoq vaqt bo'lishligi uchun aytmasdan ba'zilarga ishora qilib qo'ydik oilaga nasabga taalluqli bo'lgan gunoh kabiralar zino gunoh kabira zino o'zining shar'iy nikohida bo'lmagan ayol bilan jinsiy aloqada bo'lishlik livot bu billah erkaklar o'zaro jinsiy aloqada bo'lishligi pokiza mo'mina ayollarni nopoklikka nisbatlash pokiza ayolning sha'nida nopoklik ya'ni uni zinoga tuhmatlashlik gunoh kabiralardandir ayol kishi o'zining ziynatlarini mahramlardan boshqaga ko'rsatib yurishligi ayol kishining o'zini er kishiga o'xshatishligi er kishining ayol kishiga o'zini o'xshatishligi bular gunoh kabiralar dedi. Ota-onaga osiy bo'lishlik albatta gunoh bo'lmagan ishlarda. Agar ota-onani buyrug'i gunoh ish bo'ladigan bo'lsa, itoat qilinmaydi. Yaqin qarindoshlarni Alloh buyurgan, bordi keldi qilishlikka buyurgan qarindoshlardan voz kechishlik. ayol kishining o'zini huquqini o'tashlikda turmush o'rtog'iga itoat qilmasligi uzursiz va hamda shariat hukmlariga hiyla nayranglar ishlatishlik bu narsalar gunoh kabiradir misol qilib aytganimizda shariat hukmini endi nikoh uch marta taloq bo'lgandan keyin bir ikki uch taloq bo'lishlik bilan muttafaqun alayh boshqa turmush qilmaguncha u ayol bilan turmush qilish mumkin bo'lmaydi hammamiz bilamiz buni shunga hiylalar qilishlik yoyinki har xil shariatni o'yin qilib davra shunga o'xshagan hiyla nayranglarni qilishlik mana bu narsalar shariatga hiyla qilishlik bu birodarlar gunohga beriladi ayol kishi turmush o'rtog'ining ya'ni o'zini kuyovini yaxshiliklarini inkor qilishligi gunoh kabiradir buni aytib o'tishimiz kerak nahotki bir ayol kishi o'zini erini biror bir yaxshiliklarini inkor qilishligi gunoh kabira bo'lsa degan bir ajablanishlik mumkin rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayolga ayollarga aytdilarki vaqti sadaqa qilinglar chunki ahli do'zaxlarning ahli jahannamlarning ko'pini ayollardan ko'rdim deganlarda nima sabab deganlarda yakfurna dedilar ular inkor qilishadi dedilar ya'ni kofir bo'lishadi degan ya'ni nonko'rlik qilishadi inkor qilishadi degan ma'noda yo rasululloh alloh rasuliga kofir bo'lishadimi dedilar yo'q turmush o'rtoqlariga kofir bo'lishadi ma'nosi nima deganlarda aytdilarki ular umr bo'yi yaxshilik qilsang yaxshiligingni inkor qilib qo'yishadi dedilar mana bu narsa jahannam ya'ni gunohga sabab bo'lishligini bayon qilganliklari uchun mana bu gunoh kabiralardan sanaymiz otasidan boshqaga bilib turib o'zini nisbatlashlik ba'zi shunday odamlar dunyoda bo'lgan ekanki birodarlar biror davlatman odamni shu meni dadam bo'ladi deb o'zini dadasi bo'lmagan odamni shuni merosini olishlik yo moli davlatdan foydalanishlik uchun shunday bo'lgan ekan bunga ajablanishlikni keragi yo'q hozirgi vaqtda ham dunyo uchun qilinayotgan ishlar bundan ortiq emas bundan kam emas birodarlar hozirgi vaqtda ham qilinayotgan ishlar ilgari shunaqa bo'ladi deyilsa dunyo uchun qilinayotgan ishlarni bu yo'q bu inson bu narsani qilmasa kerak deydi o'zining ahlini zino bilan yurishlikka rozi bo'lishlik bu gunoh kabiralardandir qo'shniga ozor berishlik gunoh kabiradir kishilar bo'lsin ho ayollar bo'lsin ko'proq ayollarni o'rtasida topiladi qoshlarini terish sochlarni ulash va hamda bu kishilarni orasini ochib har xil bir ziynat uslublari bor hozirgi vaqtlarda ham paydo bo'lgan mana bu narsalar gunoh kabiralardandir gunoh kabiralarni ba'siga eslatib o'tildiki bu gunoh kabiralardan istinob qilishlik bilan alloh subhana va taolo boshqa gunohlarni mag'firat qilaman deb va'da qilyapti men shu munosabat bilan hozirgi gunoh kabiralar ichida ba'zilari bu hammasi deb e'tiqod qilib qolinmasligi kerak buni ichida ko'p gunoh kabiralar borki bularni biz hali aytib o'tmadik vaqtni qisqaligidan avvalgi darslarimizda aytganlarga kifoyalandik ba'zilarda masalan gunoh kabiralardan bittasi g'ino musiqa bular gunoh kabiralardandir alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda sura luqmonda ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا odamlarning ba'zisi lahvul hadis ma'nosiz bir na dinga na dunyoga keraksiz bo'lgan narsalarni sotib olishadi odamlarni ollohni yo'lidan adashtirishlik uchun bilimsizlik bilan va bu ollohni yo'lini huz va hazli narsa qilishlik uchun shunday qilishadi mufassirlarning ko'plari lahvul hadisdan murod huval g'ina g'ino musiqa deyishganlar abdulloh ibn masud g'ino deganlar hasan basriy nazalat fil g'inai val mazamir G'ino haqida nozil bo'lgan. Vastafziz man istata'ta minhum bi sawtika bunga to'xtalib o'tayotganligimiz bizni voqeimiz ko'p shunday bo'lganligi uchun. Shaytonga Alloh taolo aytdiki, o'zingni tovushing bilan xohlaganlaringni yelkasini uchirib olib ket dedi. G'ino mujohid tafsir aytdilarki, un bu mujohid shu kitobga qarang dedilar ya'ni shunda shu oyatning tafsirini bayon qilganligini ishora qilib bundan murod g'ino deyilgan ekan g'ino birodarlar mast qiluvchi ichimlik insonning jasadini ishdan chiqarsa g'ino musiqalar insonning ruhini xuddi jasadini ishdan chiqargan mast qiluvchi ichimlikka o'xshagan ruhini ishdan chiqaradi u hayotni bir hazli narsa deb bilib qoladi hayotdagi insonning vazifalarini hammasini eslab chiqaradi birodarlar shu yerda bir bu haqda ko'p munozaralarlik ba'zi suhbatlar bo'lganligi uchun mutlaqo g'ino mumkin emasmi yo mumkin joyi ham bormi deb ba'zi ilm o'qigan kishilar lekin qalbida g'ino musiqani yaxshi ko'rganda shuniga istab dalil istab kechalari bilan uxlamasdan dalil istashlik natijasida ba'zi bir narsalarni bilishlari mumkin shuni bilmasdan shuni aytilyapti hujjat bor deb qolishliklari uchun men shu narsani o'qib beraman g'ino mutlaqo mumkin emasmi yo mumkin joyi ham bormi degan savol bo'ladi g'inoni mumkin degan kishilar oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis sharifni olib keltirishadilar دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وعندها جاريتان تضربان بجفين وفي رواية عندي جاريتان تغنيان فانتهرهما أبو بكر فقال صلى الله عليه وسلم دعهن فإن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم oysha roziyallohu anho onamiz aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hujralariga kirganliklarini u kishining oldilarida ikkita joriya bor edi joriya kim kamolat yoshiga yetmagan qizchani joriya deydi arab tilida ya'ni kichkina qizchalar bor edi ikkovlari duf duf deb kichkina bu bizni tilimiz bilan aytganda childirmachani aytamiz shuni urib turishgan edi ya'ni chalib turishgan edi abu bakr roziyallohu anhu kirdilarda zajr qildilar shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki qo'ying o'z holiga har bir qavmning idi bayrami bo'ladi dedilar bizni bayramimiz shu kun dedilar ya'ni idi qurbon yo Eid al fitr kunlari edi tushunarlimi joriyaton kichkina qizchalar bu hadis sharif imom Buxoriyning Jami'us sahihlarida keltirilgan imom ahmad ibn hambal rivoyat qilgan bir sahih hadislardan bittasi borki halol bilan haromni o'rtasidagi ajratib turuvchi narsa duf shu duf yana aytib o'tganimizdek kichkina childirmachani urib turishlik va sovut ba'zi bir tovush chiqarib bu kelinni xushnud qiladigan ba'zi tovushlik ba'zi she'rlarni shariatga xilof bo'lmagan she'rlarni aytib turishlik nikoh vaqtida dedilar ya'ni nikohda faqat bu narsani birodarlar yana bir nashidlar ya'ni islomiy nashidlar islomiy ruhni ifodalovchi ba'zi she'rlarni o'qishlikka ham ish vaqtlarida qattiq ish bo'layotgan vaqtlarda o'qishlik ham bu shariatga muvofiq ishdir rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni qilganlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam abdulloh ibn ravoha shu kishining so'zlarini Xandaqni kavlayotgan vaqtlarida ishlagan kishilarni jur'atlantirib shuning uchun Allohumma la aysha illa aishul axira faghfir lil ansori val muhajira. Ey Alloh, hayot, yashash faqat oxirat hayotidir. oxiratdagi yashash haqiqiy yashashdir ansorlar va muhojirlarni o'zing gunohlarni mag'firat qilgin degan abdulloh ibn ravohani she'rlarini o'qidilar shunda ansorlar muhojirlar buni eshitishib roziyallohu anhu ajmain nahnu allazina bayau muhammadan al jihadi ma baqina abada muhammad alayhissalom bilan jihodga bay'at qilganlar bizmiz modomiki hayotda tirik o'lsak deb she'r bilan javob qilishardilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan handaqni kavlayotganlarida yana mana bu abdulloh ibn ravohani she'rlarini ham o'qirdilarki vallohi لولا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته أبينا أبينا متفق عليه ollohga qasam ichib aytamanki dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ollohni hidoyati bo'lmasa biz hidoyat bilan emasdik dedilar ro'za ham tutmagan bo'lardik namoz ham o'qimagan bo'lardik bizlarga oromni tushirgin qadamlarimizni mustahkam qilgin dushman bilan ro'baro bo'lganimizda mushriklar bizga tajovuz qilishdi agar dinimizdan aldamoqchi bo'lsa biz bosh tortamiz deganlarda shu bosh tortamiz bosh tortamiz deyishardilar muttafaqun alayh mana bu narsa bizga biror bir ish og'ir ishda ichida duo zikrlar ollohi rasulini zikri bo'lgan ba'zi bir she'rlarni jo'r bo'lib o'qishga shunga ruxsatni bildiradi chunki shu ishni ishlayotgan kishilarning ishini yengillatadi mana bu ruxsatlik bo'lgan haqdagi so'zlar shulardan iborat buni asos qilib turib birodarlar butun shaytoniy majlislarga ruxsat qilishlik mumkin emas birodarlar bir kishi bu shu narsani xohlamoqchi bo'lsa uni hech qanday shariatga bog'lamasdan turib meni shu tabiatim shu deb qilaversin uni bizni qilayotgan odamlar bilan ishimiz yo'q bir odam islomning javobini kutmoqchi bo'lsa mana shu javob tasvir va timsollar haqida ya'ni surat va shakl jonli narsalarning shakllari haqida aytib o'tganimizdek nuh alayhissalomning davrida o'tgan solih kishilarning nomi ekanligini sura nuhdagi butlarning nomi hammasi shu solih kishilarning nomi bo'lib ular o'tib ketgandan keyin ularning shakllarini qilinib shularga ibodat qilib yuborilgan nomlar ekanligini avvalgi darslarimizda o'tganmiz وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا vad suvo yag'us yauq nasr bular hammasi nuh alayhissalomning qavmida o'tgan solih kishilarning nomlari bo'lib bularni keyingi avlod bularga ibodat qilish olgan shu o'rinda biz suratlar haqida shuni aytamizki hadis shariflarda borki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ali ibn abi tolibni la illa tamassahu va la qabran mushrifan illa sawwayta imom muslim rivoyatlari imom ahmad ibn hambalni jomi sahih musnadlarida keltirilgan rivoyatda vala suratan illa lataxtaha ali ibn abi tolibni rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurdilarki biror bir jonli narsani shaklini ko'rsangiz tekislab keting va baland qabrlarni pastlatib yer bilan yerga yaqin qilib keting deb buyurdilar bir rivoyatda biror bir suratni ko'rsangiz lataxtaha haligini bo'yab keting dedilar chunki bu suratlar hammasi bizlarni shirkka olib boradi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan oysha roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki bir mumruqa bir mato sotib oldilar bunda suratlar bordi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rganlarida darvoza oldida turib qoldilar hujraga kelib darvoza oldida turib qoldilar kirmadilar Yuzlarida yoqimsizlik belgisi ko'rindi. Faqalat ya Rasululloh atubu aznabtu. Alloh rasuliga tavba qilaman, nima gunoh qildim? deb so'radilar Oysha radhiyallohu anha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ma numruqa?" Bu mato nima dedilar? Faqalat va Shunday o'tirasiz deb sotib oldim va hamda buni visoda to'shak qilib o'tirasiz dedi visoda birodarlar bolish deb tushunilmasin to'shak to'shak ma'nosi bo'lishligi uchunki visoda hozir biz bolish shaklicha bo'lgan har bir odamga bittadan o'tiradigan narsa bo'lgan uzundan uzun to'shaklar bo'lgan emas u rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki shu surat egalari qiyomat kuni azoblanishadi dedilar o'zinglar mana yaratdim deb davo qilgan narsalarni tiriltiringlar jon kirgizinglar deyiladi surat bo'lgan uyga farishtalar kirmaydi dedilar أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله متفق عليه حديث شريف imom buxoriyda rivoyatlarda keltirilgan boshqa hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyda suratlarni ko'rganlarida kirmaganlar hatto shu surat yo'qotilguncha mana bu narsa bundan boshqa hadislar ko'p men shu bilan aytmoqchimanki birodarlar bu suratda hayosiz surat emas bular bu hozirgi aytilayotgan suratlar hayosiz suratlar bo'lgan emas shunday suratlar bo'lgan uyga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam maloika kirmaydi deyaptilar hozirgi vaqtda hayosiz suratlar tarqalgan bu narsalar birodarlar avvalda jinoyat edi mabodo bir kishi hayosiz suratni ko'tarib kelayotganligi bilan ushlansa jinoiy javobgarlikka tortilardi hayosiz tomoshalar bo'lsa jinoiy javobgarlikka tortilardi bu narsaning dinga qattiq bir zararini hech kim bilmasdi birodarlar shuning uchun bunga qarshilik qilinardi bu narsa dinni asosan yo'qotib beradigan narsa ekanligi sezilgandan keyin bunga ruxsat bo'lib ketdi birodarlar ko'p joylarda odamlar shuni bu sahiyuniya mana bu suratlar orqali dinni odamlarni qalbidan yo'qotib tashlaydi u suv hayosi suratni ko'rishlik bilan zavqlangan qalb ollohni muhabbati bo'lmaydi u yerda birodarlar suratni bor bo'lsa rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirmagan bo'lsalar u suratni pulga sotib olinsa birodarlar uyga o'z ixtiyori bilan olib kirsa o'zi bilan kirsa va uni keyin tomosha qilishlikka soatlab buni ko'radigan bo'lsa u uyda maloika bo'lmasligida shak shubha yo'q birodarlar u yerda shu surat va suratning egasiga o'xshagan maxluqlar vujud bo'ladi u yerda shuning uchun biz bilishimiz kerakki hayosiz suratlar shar'an man qilingan deb bilmoqligimiz kerak va bu narsani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ta'limlaridan o'rganmoqligimiz kerakki bu surat bo'lgan o'ringa lam yadhul kirmaganlar hech ham hatto yo'qotilmaguncha ulamolardan ba'zilari aytishgan ekanlarki odamlar namozda besh martabalik bo'lishadi degan ekanlar shu narsani o'zimizni bir tarbiyalaydigan namozda bilishligimiz uchun shuni o'qib bermoqchiman birinchi martaba o'ziga zulm qilgan namozxon martabasidir qur'oni karimda namozni tark qilgan kishini holiga voyligi muqarrar ammo namozidan beparvo bo'lgan namozlar namozxonlarning holiga voy deyapti alloh taolo bu kim tahorati nuqsonlik vaqtlarni rioya qilmaydi namozning hudud rukunlarini zohirlarni ham rioya qilmaydi mana bu odam holiga voy birodarlar ikkinchisi ikkinchi martabada bo'ladigan namozxonlar namozni vaqtlarini ham rioya qiladi zohiriy hudud rukunlarni ham rioya qiladi tahoratlarni ham rioya qiladi lekin o'zining qalbidagi vasvasa bilan kurashishlikni zoya qiladi mutlaq o'zining qalbida kurashmaydi nima xayol bo'lsa o'zini qo'yib beradi kurashmaydi bundan murod xayoliga bir narsa kelmaydi demoqchi emas inson borki xayoliga bir narsa kelishlikka shayton vasvasa qiladi lekin shu bilan bo'lgan kurashga e'tibor bermaydi nima xohlagan xayol kelsa qo'yib beraveradi o'zini mana bu ikkinchi odam birinchi odam vayl e'lon qilingan bu namozxon azoblanadi birodarlar ikkinchisi hozirgi o'qiganimiz hisob beradi o'zi bilan vasvasani daf qilishlikda kurashmaganligi uchun uchinchisi namozning hududlari rukunlari vaqtlarini rioya qilgan vasvasani daf qilishlikda kurashgan xoh u vasvasa kelaversin bu daf qilishlikni ham qo'ymaydi vasvasa kelishni ham shayton jo'natishni ham qo'ymaydi bu ham kurashishlikni ham qo'ymaydi bu odam o'zining ashaddiy dushmani shayton bilan doim mujohadada ham namozda ham jihoddadir to'rtinchi odam namoziga turadi eng huquq rukunlari hududlarni komil qilgan holatda qalbini butun hududlarni rioyasiga bag'ishlaydi biror bir narsani zoya qilib qo'ymaydi deydi balki hamma maqsadi namozni barpo qilishlikka bu odam namozni rabbining ubudiyati bilan sifatlanayotgan kishidir ya'ni rob taologa haqiqiy abd bo'lolayotgan kishidir bu odam albatta savoblanadi beshinchi toifasi namozga turadi go'yoki o'zini ollohni huzurida turgandek his qilolmaydi qalbi bilan tamomiy alloh subhanahu va taoloni ko'rib turgandek ibodat qiladi Allohning muhabbati azamatini ko'rib turgandek shunday tasavvur qilolmaydi undan vasvasalar hammasi yo'qib ketadi mana bu odam allohga muqarrab odam hisoblanadi allohga yaqin bo'lgan odam hisoblanadi bu birinchi oxirgi ikkita namozxon bilan avvalgi namozxon o'rtasida mashriq bilan mag'ribcha farqi bor birodarlar bir safda turgani bilan mana shu avvalgi oxirgi ikkita holatni odam o'ziga paydo qilolsa namozda quvonch paydo bo'ladi namozdan o'zini bir alloh subhana va taolo bilan muloqot qilgandek lazzatlarni bir ulushi bilan namozdan chiqadi biz birodarlar umrimizni har xil narsalar bilan safsata narsalar bilan o'tkazishni o'rniga o'zimiz mana shu besh vaqt namozdagi o'zimizni tarbiyalashlikka g'animat bilmoqligimiz kerakki hayotimizni hammasini ibodatga aylantiradi agar namozda rioya qilingan bo'lsa odam o'zini hayotini hammasini ibodatga aylantira oladi bu yerda bir kishi xat yozibdiki hali shu xat berilgan ekan bu xatda iymonni haqiqati lekin shunaqa bir savol qilgan edi iymonni haqiqati ba'zi bir kishilar ong tafakkur shu haqda bahs yuritisha boshlashganlar shunga iymonni haqiqatni ham aralashtirib gapirishadi bunga qisqacha biz javob berishlik biz iymonni haqiqati nima ekanligini kitobi sunnatga qarab turib ayta olamiz ra'yimiz bilan aytmaymiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam haris ismli sahobaga kayfa asbahta ya haris dedilar vallohu alam shu kishi bo'lsalar kerak qanday tong ottirdingiz ey haris deganlarda asbahtu mu'minan haqqan haqiqiy mu'min bo'lib tong dedi dedilar shunda so'radilarki iymoningizni haqiqati nima dedilar shu hadis bilan qisqa javob berib qo'yaman iymoningizning haqiqati nima qani bu haqiqiy mo'min bo'lib tong dedi nima bu iymoningizni haqiqati deganlarda aytdilar horis ismli sahoba allohu alam shu kishi bo'lsalar kerak aytdilarki agar ma'siyat qilayotgan vaqtimda shu mazmundagilar jahannam ahlini ichida turishlikni tasavvur qiladigan holatni agar o'ylamoqchi bo'lsam tasavvur qilolmayman dedi ya'ni shu gunohni qilsam jahannam ichi ahlini ichida qolaman deb xuddi jahannam ichida azoblanayotganday holatni tasavvur qilolmayman dedi agar ollohni buyrug'ini qilayotgan vaqtimda ahli jannatlar ichida turayotganligimni jannatni ro'baro'yimga olib kelib shu yerda turganligimni tasavvur qilolmayman dedi aytdilarki iymonning haqiqatini topsiz makka mushin dedilar iymonning haqiqati haqida bir kengaytirib o'tirishlikni hojati yo'q bunga bu masala iymonning haqiqati haqida ba'zi nimalar ong tafakkur va boshqa bir o'zining falsafiy fikrlari bilan bayon qilishlik bu menimcha to'g'ri bo'lmasa kerak chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ulug' sahoba ismli eng bu kishi bir sahobalarni ichida haqiqiy bir horisni aytishadilarki bu kishini ko'rdim peshonalari tuyaning tizzasiga o'xshab ketgan edi deydilar ya'ni uzoq sajdalarda turgan deydi shunchalik bir sahoba bilan o'rtalarida o'tgan bir suhbatni shu bilan nima qilganlar roziyallohu anhuni sahobalarga aytamiz tobeinlarga rahmatullohi alayhim deb qo'yamiz chunki qur'oni karimda sahobalarni roziyallohu anhum deb qo'yilgan ba'zi o'rinlarda ularga yaxshilik bilan ergashganlar roziyallohu anhum degan kalimani kelgan roziyallohu anhum deb qo'ysak bo'laveradi qiyin bo'lsa menda bir kishi ma'nosini so'rab tushunmaganman imom abu dovudni rivoyati keltirilib la yusalu rajul fima daraba imra'atahu umar roziyallohu anhudan rivoyat deyapsizlar men shu hadis sahih bo'lsa imom abu dovudning sunanlarida keltirilgan bo'lsa ma'no shu bo'ladiki kishini ayolini nima maqsadda urganligini so'ralmaydi degan bo'ladi la yusalu rojul o'qiladi ya'ni bir kishi ayolini mabodo odob berishlik uchun urdi urishlik Bu narsa shariatda borib va uraverishlik durust emas, birodarlar. Bu narsa hammamizga ma'lum. Lekin mabodo shu urgan bo'lsa, nima uchun urding degan savol bo'lmasligi kerak. Chunki u ikkovining o'rtasidagi sirga taalluqli bo'lishligi mumkin. U narsani ochilishligi ko'rpa sirini ochilishiga sabab bo'lishi mumkin. Va boshqa bu narsa savol berilishligi bu haqda bir gap bo'lmasligi kerak shuning uchun kishini nima uchun bu haqda degan savol bo'lmaydi misol bu buni yaxshiroq tushunishi uchun bir bir odam farzandini odoblantirish uchun urgan bo'lsa qani mana siz nima uchun urdingiz deydigan bo'lsa bu farzand bilan otani tamoman o'rtasini buzib tashlaydi birodarlar lekin hamma uyda qozixona quriladi bu ertaga siz o'rtaga tushib qo'ysangiz nima uchun urganligi bilan ayolingiz bilan urganligi haqida indinga borsangiz ittifoq bo'lib yashayotgandan keyin siz o'rtadan chiqib yomon odamga aylanib ketaverasiz qodiriy mansabidan shu vaqtgacha tushasiz ayollarni bo'yniga osadigan zanjir marvarid taqinchoqlar zanjir dishidan katta bir molni bo'yniga bosiladigan zanjirni iroda qilmagandiru ziynatni iroda qilgan bo'lsa kerak bu ya'ni shunaqa bir kichkina tilla zanjir deb yozilibdi yaxshi ya'ni bir kichkina shunaqa ziynatli narsalarni taqinchoqlar taqishlar bu narsalar hech qachon shirkni jumlasidan bo'lmaydi birodarlar ya'ni bu ziynatga kiradi ziynatlanishlik o'zini ota onasiga turmush o'rtog'iga farzandlari va mahramlariga qilishlik ibodat bo'ladi chunki ota ona farzandini o'zini ziynatlik yaxshi holatda yurganligini ko'rsa quvonadi shunisi shu ibodat bo'ladi biror bir kishi hayvonni biror joyga atasayu so'yishda bismilloh desa durustmi durust emasmi durust emas atashligida durust emas shu bilan durust emasga aylanadi shirk amali bo'ladigan bo'lsa siz chiqib keting shu yerdan agar fitna shunday bo'ladigan bo'lsa siz esa tushuntiring tushunadigan bo'lsa tushunishni xohlamasdan fitna chiqaradigan bo'lsa chiqib keting o'zingizga kuchingiz yetsin shirk amalini mabodo dedi savolga shuni javob beraveramiz shirk amalini qilib qo'ygan bo'lsa ogohlantirilishligi bilan qaytsa uning amali habata bo'lmaydi o'tgan darslarimizda buni aytib o'tganmiz birodarlar chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida mana ogohlantirilganda shunda qaytdilar qaytgani shuki bizga ham zoti anvobdan bir qilaylik bir bizni qurol aslahalarimizni osib shu yerda alohida e'tikob o'tiradigan bitta narsa qilib bering deganlarda dedilar xuddi mana muso alayhissalomga tobelari aytgandaqa gapni aytdinglar dedilar darrov ular bu gapimiz xato deyishlari bilan u amal u shirk bo'lmaydi birodarlar insondan shirk amal sodir bo'lishi bilan ogohlantirilsa qaytsa bu narsa amali habata bo'lmaydi Umumiyatda bir ikkita savollar bo'ldi. Shu savollarga men bu umumiy javob bermoqchiman, birodarlar. Juda ko'p duolar bizdan so'raladi shu yerda. Biz umumiy duo qilamiz. Bularda alohida bittadan aytmaymiz. Masalan, ba'zi bir kishilar to'g'ri shu jonlikda ba'zi duolar ijobat topganligini guvohimiz deydida, bir farzand solih bersin deydi. shunda duo qilaylik deydi yaxshi ba'zilari ota onamiz betob deydi duo qilaylik deyiladi shunaqa narsalar bo'lgan vaqtda shunga umumiy javob shuki birodarlar shu duo qilgan duoyimiz hamma uchun bo'lmoqligi kerak minbarda alohida bir kishini shaxsiyati bo'lmasligi kerak masjidda chunki hammaga alloh subhanahu va taolo farzand solih bersin hammani farzandini dini islomga xizmat qiladigan bo'lsa shu xususiy minbar Alloh rasulini so'zi uchun bo'lmoqligi kerak birovni maqtash uchun bo'lmasligi kerak bu yerda faqat biz maqtaymiz Alloh rasulini va ularga Alloh rasuliga ergashgan sahobalar, tobiinlar va tabi'a tobiinlar. boshqa bir kishini bu yerda biz maqtamaymiz bu minbar olloh rasulini tarafidan bo'lgan so'zlarni aytilmoqligi kerak birovni shaxsiy o'ch oladigan joy bo'lmasligi kerak birovni masalan birov bilan bir kishi nima bo'lgan bo'lsa so'zib turib olib undan bo'ladigan o'chini oladigan manzil bo'lmasligi kerak agar kimki shunday o'zi biror kishini maqtov uchun ishlatsa yoki birovdan o'ch olishlik uchun minbarni ishlatsa Bu xiyonat bo'ladi birodarlar. Alloh rasulining so'zi gapiriladi dedi. Shuning uchun men qo'rqamanki, bu duo qilishligimiz hammani duo qilamiz. islomni rivojini, islomga xizmat qilayotganlarni umumiy duo qilamiz. Bu ayni duo. Lekin shu minbarda men ko'p duolarni ba'zan umumiy qilib qo'yishligimdan meni alohida bir duo qilinmadi degan fikr kelmasin birodarlar. Bu yana ham o'zim mana shu minbarda bir bir xiyonat sodir bo'lib qolmasin, deydi bir kishini masalan shu bironta odamni alohida shunga farzand bersin degan duoni qilishligimiz bilan bir minbarni qisman bir xiyonati bo'lib qolmasin deb umumiy duo qilishligimiz siri shu birodarlar. hatto bu yerda yana talab qilaman bu domlamizni duo qilaydigan deb talab qilmanglar nima uchun meni duo qilmoqchi bo'lsanglar g'ayibda hech kim ko'rmagan joyda g'oyibona duo qilib qo'yinglar ana shu bir birimizni shu g'oyibona duo qilib bu yerda bunaqa falonchini pistonchini deb bu minbarda bunaqa qilishligimiz sal bir g'alati bo'lib qoladi birodarlar faqat Alloh rasulining so'zi bo'lmoqligi kerak. Albatta bilamizki, biz sizlarga muhabbatimiz bor, sizlarga bizga muhabbatinglar bor. Bu narsani Alloh subhanahu va taolo qanchaligini o'zi biladi. va qalbimiz bilib turadi. Shuning uchun bir-birimizni duo qilayotgan vaqtda g'oyibona duo ekanligini, umumiy hamma musulmonlarni duo qilishligimizni, bu yerda g'oyib bo'lib turgan musulmonlarni duo qilishligini hammasini qilamiz. mana bir arabiy duolar qilib o'tib ketamizki bu hammasi mana misol hozir aytganimizdek robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata a'yun va ja'alna lil muttaqina imama xudoyo bizlarga ko'zimiz quvonadigan yuftlarimizni ham ko'zimiz quvonadigan qilib qo'ygin va farzandlarimizni ham ko'zimiz quvonadigan qilib qo'ygin degani mo'min odamni ko'zi nimaga quvonadi o'zini oilasini ollohi rasuliga itoat qilayotganligini ko'rsa quvonadi farzandlarini ollohi rasuliga itoat qilayotganligini ko'rsa quvonadi shunaqa quvonadigan juftlar va shunaqa quvonadigan farzandlar ber degan duolarni o'qib o'tamiz birodarlar haqiqatda insonni qalbida farzandi bo'lmagan kishi siz olloh menga bir farzand bersa dinga xizmat qilsa degan narsa uning asosiy umniya orzusi bo'ladi bu narsa umuman inshaalloh duo qilinadi lekin minbardan boshqa yerda albatta bu duolar bo'ladi اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين الله سبحانه وتعالى shu darsimizni kitobi sunnatga muvofiq bo'lishligini alloh taolo o'zi tavfiq bersin alloh subhanahu va taolo bu darsni bilish va amal qilish va bunga chaqirish va bu yo'ldagi qiyinchiliklarga sabr qilishlikni hammamizga alloh taolo ato qilsin alloh subhanahu va taolo hammamizni ham oilalarimizni farzandlarimizni kitobi sunnatga muvofiq amal qilishlikka alloh tavfiq bersin shunday alloh subhanahu va taolo juftlarni va hamda farzandlarni Allohning buyrug'iga bo'ysunadigan juftlar va Allohning buyrug'iga bo'ysunadigan farzandlar alloh subhanahu va taolo hammamizga ato